county jail. The prison band was there they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Action was a purple gang let rock. Everybody let rock. Everybody in the old sailor block. Put down to the jail let rock. Number 47 said to number 3. You're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail hard rock away. looking at a chance to make a break. Roger turned and shifted and he said, Nix, Nix, I wanna stick around, I wanna get my kicks better. Elvis Presley står på toppen av sin karriär när han i år blir inkallad för militärtjänstgöring i Västtyskland. Han ser nu ett sätt att förbättra sitt omoraliska och farliga rykte och när han rycker in har Jailhouse Rock just haft svensk premiär. Elvis Presley hinner avsluta ännu en filminspelning innan uniformen dras på, King Creole. Den engelske rockstjärnan Tommy Steele turnerar i Sverige och tidningen Bildjournalen anordnar en omröstning bland sina läsare om vem som är mest populär, Elvis eller Tommy. Tommy vinner omröstningen knappt. Vårens mest framträdande modenyhet är den så kallade trapetslinjen som Yves Saint Laurent skapar hos Dior och som sätter starka spår i den svenska konfektionen. Linjen ser ut som en pyramid med avskuren topp. Eller också sväller formen ut i runda linjer med väldiga kragar och rymliga ärmar i starka färger och midjan verkar åka upp och ner. Antingen glider den ner på höften eller hissas upp under bysten.